Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează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 și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Apără necuților mintea și limba, spre lauda preacuratului Tău nume, precum ai deschis auzul și limba celui surd și gângate de mult, ca să grăim și noi acestea. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria urcârmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunate, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurate, înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria, Iisuse cel mai înainte de veci, mântuirea păcătoșilor, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne! Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, cum atunci milostivindu-te ai înviat pe fiul ei pe care îl duceau să-l îngroape, așa înviază și sufletele noastre cele omorâte cu păcatele, iubitorule de oameni, și milostivește spre noi, care cântăm ție, Aliluia! Amin. înțelegerea cea neînțeleasă, căutând Filip să o înțeleagă grea. Doamne, arată nouă pe Tatăl, iar Tu ai zis către dânsul, atâta vreme fiind cu mine, au n-ai cunoscut că Tatăl este întru mine și eu întru Tatăl, de aceea ție, celui ce ești necuprins cu frică, îți grăim. Iisuse, Dumnezeule cel mai înainte de veci, e împăratul cel, cel puternic, Iisuse stăpâne cel îndelung răbdător, e mântuitorul cel prea milostiv, e păzitorul meu cel prea bun, e curățește păcatele mele, se ridică fără de legile mele, se iartă nedreptățile mele, e nădejdea mea, nu mă lăsa pe mine, Iisuse, ajutorul meu, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, ziditorul meu, nu mă uita pe mine, Iisuse, păstorul meu, nu mă pierde pe mine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne! Iisuse, care ai îmbrăcat cu putere de sus pe apostolii tăi, care ședeau în Ierusalim, îmbracă-ne și pe noi cei goliți de toate faptele cele bune, cu căldura Duhului Tău celui Sfânt și ne dă nouă să cântăm Ție cu dragoste. Aleluia! Iisuse, Cela ce ai mulțime de îndurări, care ai chemat pe vame și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu ne trece cu vederea acum pe noi cei asemenea lor, ci ca niște miri de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebiruită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prea luminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-ne pe noi păcătoși, Iisuse, auzi-ne pe noi, cei zămisliți într-o fără de legi, Iisuse, curățește-ne pe noi cei născuți în păcate. Iisuse, învață-ne pe noi netrebnicii. Iisuse, luminează-ne pe noi întunecații. Iisuse, curățește-ne pe noi întinații. Iisuse, scoate-ne pe noi desfrânații. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne! Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne! Vifor de gânduri îndoielnice, având înăuntru Petru, se afunda, iar văzându-te pe tine, Iisuse, fiind cu trup și umblând pe apă, te-a cunoscut pe tine Dumnezeu adevărat și primind mâna ta cea mântuitoare, a zis, Aliluia! auzit-a orbul, Doamne, că Tu treci pe cale și a strigat, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! Și chemându-l, i-ai deschis ochii lui, luminează cu mila Ta și ochii cei cugetători a inimii mele, ale celui ce grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de desubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor, Iisuse, mângâierea sufletelor noastre, Iisuse, luminătorul minții noastre, Iisuse, veselia inimilor noastre, Iisuse, sănătatea trupurilor noastre, Iisuse, Mântuitorul nostru, mântuiește-ne! Iisuse, Luminătorul nostru, luminează-ne! Iisuse, izbăvește-ne de tot chinul! Iisuse, mântuiește-ne pe noi nevrednicii! Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne! ne-ai răscumpărat pe noi de demult din blestemul legii, cu sângele cel izvorător din Dumnezeu, Iisuse, așa ne scoate pe noi din lanțurile cu care șarpele ne-a împedicat pe noi, prin patimile cele trupești și prin îndemnările spre desfrânare și prin trândăvirea ce are pe cei ce scântăm ție. Aliluia! văzând pruncii evreilor, în chip omenesc pe cel ce a zidit pe om cu mâinile și cunoscându-l pe el a fi stăpânul, s-au nevoit cu stâlpări ai plăcea lui, strigând, Osana, iar noi aducem ție cântare grăind, Iisuse Dumnezeul cel adevărat, Iisuse Fiul lui David, Iisuse Împăratul cel preaslăvit, slăvit, Iisuse mielul cel nevinovat, Iisuse păstorul cel prealuminat, Iisuse păzitorul prunciei noastre, Iisuse îndreptătorul tinereților noastre, Iisuse lauda bătrâneților noastre, Iisuse nădejdea cea de la moartea noastră, Iisuse viața noastră de după moarte, Iisuse liniștea noastră la judecata Ta, Iisuse, dorirea noastră, nu ne rușina pe noi atunci. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne! Yeah. căderea și graiurile propovăduitorilor celor de Dumnezeu purtător plinindu Iisuse, pe pământ ai arătat și cu oamenii ai vețuit, cel ce ești neajuns și durerile noastre le-ai ridicat, de unde cu rănile tale noi tămăduindu-ne, ne-am deprins a cânta Aleluia. răsărită în lume luminarea adevărului Tău și s-a izgonit șelăciunea cea diavolească, Mântuitorul nostru, că idolii nerăbdând tăria Ta au căzut, iar noi, dobândind mântuire, mulțumire ți aducem cântând așa. Iisuse, adevărul cel ce izgonește înșelăciunea, Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse Împărate, Întăritorul tuturor tăriilor, Iisuse Dumnezeule, Cel ce petreci într-o milă, Iisuse Pâinea vieții, satură-ne pe noi cei flămânzi. Iisuse Izvorul înțelepciunii, adapă-ne pe noi cei însetați. Iisuse Veșmântul cel de veselie, îmbracă-ne pe noi cei întinați. Iisuse, acoperă mântul cel de bucurie, acoperă-ne pe noi nevrednicii. Iisuse, dătătorul celor ce cer, dă-ne să plângem pentru păcatele noastre. Iisuse, cel ce afli pe cei ce caută, află și sufletele noastre. Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima noastră cea ticăloasă. Iisuse, răscumpărătorul păcătoșilor, curățește fără de legile noastre. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne! descoperi taina cea ascunsă din viaca un mel spre junghiere te-ai dus, Iisuse, și ca o oaie fără de glas înaintea celor ce o tund, și ca un Dumnezeu din morți ai înviat, și cu slavă la cerul te-ai înălțat, și ne ridica pe noi, care ți cântăm ție, Aliluia! arătata făptură minunată, arătându-se nou făcătorul, că din fecioară mai presus de fire s-a întrupat și din mormânt a înviat, nestricând pe cețile, și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul, drept aceea minunându-ne cu credință grăim acestea. Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, Dumnezeirea cea de necuprins în scris, Iisuse, Domnia cea nenumărată cu anii, Iisuse, împărăția cea nebiruită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, Făcătorul nostru, miluiește-ne! Iisuse, Mântuitorul nostru, mântuiește-ne! Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluie. văzând străin o pară Dumnezeu, să ne străinăm din lumea cea deșartă și mintea spre cele Dumnezeu să o suim, că pentru aceasta Dumnezeu pe pământ s-a pogorât, ca să ne ridice la cerul pe noi, cei ce cântăm Lui. Aleluia! totul era între cei de jos și dintre cei de sus nici cum nu s-a despărțit cel negrăit, când de voi pentru noi a pătimit și cu moartea sa, moartea noastră a omorât-o și cu învierea sa a dăruit viața celor ce cântă. e bucuria inimii, e tăria trupului, e lumina sufletului, e repejunea minții, e bucuria cunoștinței, e nădejdea cea aleasă, e pomenirea cea prea veșnică, e lauda cea mai presus de ceruri, e slava noastră cea prea înaltă, e dorirea noastră, nu ne lepăda pe noi, e păstorul nostru, caută-ne pe noi, e mântuitorul nostru, mântuiește-ne! Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne! Toată firea îngerească, Iisuse, fără de încetare, slăvește prea sfânt numele Tău în ceruri, strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt, iar noi, păcătoși și pe pământ, cu buze de Tine cântăm, Aliluia! grăitorii ce mult grăitorii vedem tăcând ca niște pești fără de glas despre Tine, Iisuse, Mântuitorul nostru, că nu se pricep să spună cum Dumnezeu cel neschimbat petreci om de plin. Iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, cu credință grăim acestea. Iisuse, Dumnezeul cel prea veșnic, Iisus, Împăratul Împăraților, Iisus, Stăpânul Stăpânitorilor, Iisus, Judecătorul celor vii și a celor morți, Iisus, nădejdea celor fără de nădejde, Iisus, mângâierea celor ce plâng, Iisus, slava săracilor, Iisus, nu ne judeca pe noi după faptele noastre, Iisuse, curățește-ne după mare mila Ta. Iisuse, izgonește de la noi trândăvirea. Iisuse, luminează-ne gândul cel tainic al inimii. Iisuse, dă-ne aduce aminte de moarte. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne! să mântuiești lumea răsăriturile a răsăriturilor, venind către apus la firea noastră cea întunecată, te-ai smerit până la moarte, drept aceea s-a prea înălțat numele Tău, mai mult decât tot numele, și de la toate făpturile cerești și pământești auzi. Aliluia! neînflăcărate, cel prea veșnic, mângâietorule, cel adevărat, Hristoase, curățește-ne pe noi de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei zecele proști, și ne tămăduiește pe noi precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu Vameșul, ca să cântăm ție cu milință acestea. Iisuse, vistierul cel nestricat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, călăuzitorul celor străini, Iisuse, cărmașul celor ce noată pe mare, Iisuse, liniștea celor învăluiți, Iisuse, Dumnezeule, ridică-ne pe noi cei căzuți, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne! Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne! Cântare cu totul de umilință aducem ție noi nevrednicii, și stricăm ție ca și cananeanca, Iisuse, miluiește-ne, că nu avem fică, ci trup, care cumplit este stăpânit de diavolul și cu patim și cu urgie este aprins și dă netămăduire nouă celor ce cântăm ție. Aleluia! luminătorul cel primitor de lumină al celor din întunericul necunoștinței, Pavel, care mai înainte te prigonea pe tine, socotind puterea glasului celui de Dumnezeu înțelepțitor, și-a limpezi pornirea cearea a sufletului. Așa și nouă luminează luminile cele întunecate ale sufletului, ale celor ce grăim ție. Iisuse, Împăratul nostru cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul nostru cel prea puternic, Iisuse, Domnul nostru cel fără de moarte, Iisuse, Ziditorul nostru cel prea slăvit, Iisuse, îndreptătorul nostru cel prea bun, Iisuse, păstorul nostru cel prea îndurat, Iisuse, stăpânul nostru cel prea milostiv, Iisuse, mântuitorul nostru cel prea milosând, Iisuse, luminează-ne mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește-ne trupul cel rănit cu păcatele. Iisuse, curățește-ne mintea de gândurile cele deșarte. Iisuse, păzește-ne inima de poftele cele viclene. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne! Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne! Dăruiește-ne har dezlegătorile al tuturor datorilor, Iisuse, și ne primește pe noi cei ce ne pocăim, precum ai primit pe Petru, care s-a lepădat de tine și ne cheamă pe noi trândavi, precum de demult pe Pavel, care te prigonea pe tine și ne auzi pe noi, cei ce cântăm ție, Aliluia! lăudăm tot și credem cu Toma că Domn și Dumnezeu ești, Cel ce șezi a dreapta Tatălui și vei veni să judeci vii și morții. Atunci adică ne învrednicește șederii de-a dreapta și pe noi cei ce zicem. Iisus, împăratul cel mai înainte de veci, mântuiește-ne! Iisuse, floarea cea cu bun miros, bine miresmează-ne. Iisuse, căldura cea iubită, încălzește-ne. Iisuse, acoperământul cel mai înainte de veci, acoperă-ne. Iisuse, veșmântul cel luminat, înfrumusețează-ne. Iisuse, margaritarul cel cinstit, luminează-ne. Iisuse, piatra cea scumpă strălucește peste noi. Iisuse, soarele dreptății luminează-ne. Iisuse, lumina cea sfântă strălucește peste noi. Iisuse, de durerile cele sufletești și trupești, izbăvește-ne. Iisuse, scoate-ne din mâna potrivnicului. Iisuse, izbăvește-ne de focul cel nestins, și de alte chinuri veșnice. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne! prea dulce și întru tot îndurate Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei și păzește moștenirea ta de și cei văzuți și de cei nevăzuți, devenirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate necazurile și rănile cele aducătoare de moarte și de chinurile viitoare, scoate-ne pe toți care cântăm ție. Aleluia! pentru Lazar și lacrimi de întristare și de prostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile noastre. Cu patimile tale vindecă patimile noastre, cu rănile tale tămăduiește rănile noastre, cu sângele tău curățește sângele nostru și amestecă în trupurile noastre mireasma trupului tău, cel de viață păcător. Fierea cu care vrăjmașii te-au adăpat, să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul ne-a adăpat trupul tău întins pe cruce, să întindă către tine mintea noastră și atrasă jos de diavol, capul tău pe care l-ai aprecat pe cruce, să înalțe capul nostru cel pălmuit de potrivnicul, preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce, să ne tragă spre tine din prăpastea perzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta, fața ta, cea bajocorită cu pălmuiri și cu scuipări, să umple de strălucirile fețele noastre cele întinate în fără de legi, Duhul Tău pe care l-ai credințat Tatălui când erai pe cruce, să ne povățuiască spre Tine prin Harul Tău. Nu avem inimă plină de durere ca să Te căutăm, nu avem pocăință nici umilința care întorc pe fiii la moșenirea lor, nu avem lacrimi mângâietoare, stăpâne, s-a întunecat în mintea noastră cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit în inima noastră de atâtea ispite și nu poate să se înferbânte cu lacrimile dragostei cele pentru tine. Ci Tu, Doamne Iisus Hristoase, Dumnezeul nostru, vistierul bunătăților, dăruiește-ne pocăință neștirbită și inimă îndurerată, ca să pornim cu tot sufletul în căutarea Ta, căci fără de Tine ne vom înstrăina de tot binele, Dă-ne așadar, bunului harul tău, Tatăl care te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în noi închipuirea icoanei tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu ne părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea noastră, du-ne la pășunea Ta cea duhovnicească, numără-ne între oile turmei Tale prealese, hrănește-ne împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale taine, căci inima lor curată este sălașul tău și se vede întrânsa strălucirea descoperirilor tale. Strălucirea ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Aceste străluciri ne învrednicește și pe noi nevrednice, cu harul și cu iubirea ta de oameni în vecii vecilor. Amin.